interchangeblai baterioi por autoi. Dum la comenza tempo de la moderna electra automobilo, la ideo de interchangeblai baterioi dum longa tempo estis considerata kiel tauga solvo por la estonto. Set tiam bancrotis la plei granda pioniro de tiu ideo cae comencigis la venco de la rapicharga tecnico. Sed nun revenas la concepto de interchangeblai batterioi en electrai automobiloi. La nova starto ocasos en Cinio. La productanto de electrai autoi, Nio, planas construigis la iaro du mil cent batteri shangia in stazioin, laulonge de la travetura voio de norda al suda Cinio. La unuai dec hoc installagioi iam funccias, cae provisas la clientoin de tiu automobila marco plen automate per long distanza vetur taugetso. La auto tiu cele estas veturigata en spezzo de garaggio cae estas gata supre de cavo. Tie en la cavo trovigas roboto, ciu mal schraubas la mal plenan batterion de sub la fundo de la veturilo, cae al plenan batterion, precise en metas gin, cae schraube fixas gin. La procedo dauras mal pli ol du minutoin, la shoforo restas dume simple sidanta en la auto. Tiam li tui povas pluveturi. Iemes longa vido, gemai veturantoi en electrai autoi, tiel povu traveturi la landon ie distanzo de gis 2.285 kilometroi. Ien la longezzo de la voio, de la tiel nomata, go quar expressa voio sur quiu la firmao NIO volas locigi estonte siain baterishangain stazioin. Do, unue cinio estos traveturebla electre de nordo gis sudo. Post tio, Europo cae Usono povus farigi celo de la agado de la firmao NIO. La enirona in la mercaton on iam annonsis por la iaro du dudec. La charmo de la intersangiado de batterioi estas evidenta. La recharga halto ne dauras pli longe olce la classica benzin stazio, ec la plei rapida estonta rapicharga tecnico tutte ne attingos la rapidezzon de la batteri changia procedo, lau actuala stato suffice plena batterio estes appenao atingebla per rechargado, post mal pli ol duona horo. Se la firmao nio vere povos realigi la planoin, tiam la problemo de atingebla vetur distanzo de electrai autoi, sur voioi, cun intersangiai stazioi, ciu case estus historio. Ancau la altai presoi estus pasintezzo. Anstatau usi grandain cae multecostain batterioin, oni povus instali en estontain electrain autoin malgrandain cae favorprezain batterioin, cae anstatau sen fine connecti la auton por rechargo al la electra reto, oni devus nur tum celcai minutoi veturi en la shangio stazion por habige al si freshe plenigitan baterion.